Anuomet Jėzus kreipėsi į minę ir į savo mokinius. Į Mozės krasę atsisėdo rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visą, ką jie liepia, darykite ir laikykitės. Tačiau nesielkite, kaip jie elgesi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkes nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nie pirštų pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustus purgus. Jie mėgsta pirmasias vietas pokiliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose. Mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos rabi. O jūs nesivadinkite rabi, nes turite vienintelį mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir ne vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas. Mat kas save aukština bus pažemintas, o kas save žemina bus išaukštintas. Vargas jums veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai, Jūs užrakinate žmonėms dangaus karalystę ir nei patys neinate, nei trokštančių ją patekti neleidžiate. Vargas jums veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs suryjate našlių namus, kalbėdami ilgas maldas, todėl būsite itin rūščiai teisiami. Vargas jums veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs keliaujate per jūrą ir sausumą, kad laimėtumėte vieną naujatikį, o kai toks atsiranda, jūs padarote iš jo pragaro vaiką, dvigubai blogesnį už jūs pačius. Vargas jums aklieji vadai, kurie mokote. Jei kas prisiektų šventovę, tai nieko, o jei kas prisiektų šventovės auksų, tai jis įsipareigoja. Kvaily jūs yra kli. Kasgi didesnis, auksas ar šventovė, kuri pašventina auksą? Arba anot jūsų – Jei kas prisiektų aukurų, tai nieko, o jei kas prisiektų atnašant aukuro, tai įsipareigotas. Akli, kasgi didesnis, atnaša raukuras, kuris pašventina atnašą. Todėl, kas prisiekia aukuru, tas prisiekia ir tuo, kas ant jo padėta. O kas prisiekia šventovę, prisiekia ją ir tuo, kuris joje gyvena. Ir kas prisiekia dangumi, prisiekia Dievo sosto ir tuo, kuris jame sėdi. Vargas jums veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs duodate dešimtinę nuo mėtų, krapų ir kmynų, o pamirštate, kas svarbiausia įstatymė – teisingumą, gailestingumą ir ištikimybę. Reikia tai daryti ir ano neapleisti. Aklieji vadai, jūs iškošiate uodą, o praryjate kupranugarį. Vargas jums veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs valote taurės bei dubens išorę, o viduje esate pilni gopšumo ir nesivaldymo. Aklasai fariziejau, pirmiau išvalyk taurės vidų, tai bus tikrai švari ir išorė. Vargas jums veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs panašus į pabaltintus antkapius, kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo. Vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs statote pranašams antkapius, puošiate teisiųjų paminklus ir sakote – Jei būtume gyvenę savo protėvių dienomis, nebūtume kartu su jais susitepę pranašų krauju. Taigi jūs patys prieš save liudijate, jog esate pranašų žudytojų vaikai. Pripildykitegi savo tėvų saiką. Gyvatės, angių išperos. Kaip jūs ištrūksite nuo pasmerkimo į pragarą? Todėl štai siunčiu pas jūs pranašų, išminčių ir rašto aiškintojų. Vienus jų jūs užmušite ir nukryžiuosite, kitus plaksite sinagogose ir persekiosite nuo miesto iki miesto, kad ant jūsų kristų visas nekaltas kraujas pralietas žemėje, pradedant teisėjo Abelio krauju ir baigiant krauju Barachijo sūnaus Zacharijo, kurį jūs nužudėte tarp šventovės ir aukuro. Iš tiesų sakau jums, visa tai ištiks šitą kartą. Jeruzalė, Jeruzalė, tu žudai pranašus ir užmušiek akmenėmis tuos, kurie pas tave siūsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai. Štai jūsų namai bus jums palikti tušti. Taigi aš jums sakau, Nuo dabar jūs manęs nebematysite, kol netarsite, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu.